Matthew chapter 9. Και εμβάσεις πλειών διαπέρασεν και εις την ιδιαν πολλήν, και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν, επικλίνης βεβλημένον, Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν είπεν το παραλυτικό, τάρσι τέκνον, αφίεντε σου εαμαρτίε. Και ειδού την εις των γραμματέων είπαν εν εαυτής, ούτως και ειδός ο Ιησούς τας τιμήσεις αυτον είπεν, «Ειν τι εντιμείς τι πονηρά τες καρδίες ημών, τι γαρέστην ευκοπότερον, υπήν αφιέντε σου η αμαρτία, ή υπήν έγκυρε και περιπατή. Ειν δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο βιος του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, «Έγκυρε, άρον σου την κλίνην, και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγκαιρτής απίλτεν εις τον οίκον αυτού οι δόντες διόκλοι, εφοβήθησαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρωπής. Και παράγον ο Ιησούς εκείτεν είδεν άνθρωπον κατήμινον επί το τελώνιον, ματέον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούτη με, και Αναστάση κολούτησεν αυτό. Και γένετο αυτού ανακειμένο εν τη οικία και ιδού, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελτώντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού και δόντες οι Φαρισαίοι έλεγον τις μαθητές αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών». Ο διακούσας είπεν, «Ούκριαν έχουσιν οι ισκιόντες ιατρού, αλλά οι κακός έχοντες, πορευτέντες δε μάθετε τι εστιν, έλεος τελώ και ούτησιαν, ουγαρίλτον τον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς». Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθητέ Ιωάννου, λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν, οι δηματητές ού σου ου νηστεύουσιν». Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Μη δίναντε οι του νυμφώνος πεντήν, εφόσον μετά τον ο νυμφίος. Ελεύσονται δε ημέρι όταν απαρτεί απ' αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδίστη επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ηματίο παλαιό, έριγαρ το πλήρωμα αυτού από του ηματίου, και κύρον σκίσμα γίνεται δε βάλουσιν ο νέον εις ασκούς παλαιούς, δε μίγε ρίγνυντε η ασκή, και ο ίνος έγκυται, και η ασκή απόλυνται, αλλά βάλουσιν ο νέον εις ασκούς καινούς, και αμφότεροι συντηρούνται. Ταυτά αυτού λαλούντος αυτής, ιδού, άρχον εις προσελτών προσεκίνη λεγόν ότι, γάτερ μου άρτη ετελεύτησεν, αλλά ελτών επίτες την κύρα σου επ' αυτήν και ζήσετε, και η γερτίς ο Ιησούς οικολούτη αυτού, και η ματίτε αυτού, και η δού, κοινή, εμμορούσα δώδεκα έτη προσελτούσα όπισθεν, ύψα το του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγεν γάρενε αυτοί, εάν μόνον άψομε του ηματίου αυτού, σωτήσομε. Ότι Ιησούς στραφης και ειδών αυτήν είπεν, τάρσι τίγατερ, η πίστη σου σέσοκεν και εσώτη η γίνει από τη ώρας εκείνης και ελτών ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων τορυβούμενων, έλεγεν, ανακορείτε, ου γαραπέταν εν το κοράσιον, αλλά κατεύδι Και κατεγέλων αυτού, ότι διεξευλήθη ο όχλος εις ελτών εκράτησεν της κυρός αυτής και ηγέρτη το κοράσιον. Και εξήλτεν η φήμη αυτή εις όλην την κίνην» και παράγονται το Ιησού, οικολούθησαν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς, φιε Δαβίδ». Ελτώνται δε εις την οικίαν, προσήλταν αυτό οι τυφλοί, και λέγει αυτής ο Ιησούς. «Πιστεύετε ότι δύναμη ποιήσε». λέγουσιν αυτό, «Ναι, Κύριε». Τότε ύψα των οφθαλμών αυτών, λέγον, «Κατά την πίστην ημών γεννητήτου ημίν». Και είναι όκτησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ευρυμίτη αυτοίς ο Ιησούς λέγον, «Ωράτε μη δίσκηνο σκέτο». Ήδε διαφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένον ιδού, προσύνην καν αυτό κοφόν δαιμονιζόμενον. Και εκβλητέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός και ταύμασαν οι όχλοι λέγοντες ουδέποτε εφανιούτος εν το Ισραήλ. Ήδη φαρισαίοι έλεγον, εν το άρκον τι των δαιμονίων τα περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις Πάσας και τας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Ειδόντε τους όχλους εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εισκυλμένοι και ερημένοι, όσοι πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει της μαθητές αυτού, ο μεντερισμός πολλής, είδε εργάτε ολίγοι, διήτητε ούν του Κυρίου του τερισμού, πως εκβαλεί εις τον τερισμόν αυτού.